Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Dobro, sljedeći hadis 194. A ne bih uredite radi Allah. Anhu kale Ausani Halili, salavam sebi salasin. Ovesijetio me je uh, Halil, moj prisni prijatelj, sallallahu sallam, mislim na poslanika, sallallahu sallam, sa tri, uh, sa tri stvari. Ovesijetio me tri stvari. Sijam i salatite jamin min kulli šehrin, e, post tri dana svakog mjeseca. Rakate duha, dva rekata duha namaza. Van utire qable en enam. I da klanja vitre prije nego što legne spavati. Ali smo tefko na ovaj znači hadis u sebi e, sadrži tri stvari, tri ova vasijeta. Prvi e, posticanje na e, posticanje na klanjanje na pardon, na post tri dana, tri dana u mjesecu. Ako posti tri dana u mjesecu, hidžetskom mjesecu, kao da je postio čitav mjesec. Zašto? Zato što jedno dobio, dobro djelo ima nagradu desetorostruku. Hasanatu bi ašarati jedno dobro djelo ima desetorostruku nagradu, pa kada postiš tri dana puta deset, to je 30 dana, kao da si postio čitav mjesec. E, kaže, e, ovdje govorim u komentaru sama, znači osoba kaže koja posti tri dana, kao da posti čitav mjesec, e, e, a onda on dodaje ovdje onda ovdje je ovdje, znači da, ovaj, da je najbolje do stvari da se posti 13, e, 14 i 15 dan hiđetski, kao što je došlo, kaže, u nekim hadisima, i kaže, u njima ima, e, u njima ima kaže, izvanje ovih dana, u njima ima, kaže, e, koristi i medicinske koristi. Ono što se tiče toga, ovaj, odmah da naglasimo ovdje, svi rivajati hadisa u kojima je došlo da se posti bijeli dan, mislim ovdje na bijeli dane, Ejamu bid, bili danas se poslije, svi rivajati koji su došli poslije bili danas su slabi hadisi. A većina hadisa koji govori o postu, dobrom postu tokom mjeseca, mjeseca jednog iđevskog mjeseca su u stvari tri dana, bilo koja tri dana da se posti. I bliže, znači, da, da se ne određuje, da znači, zbog hadisa, su slabosti ovih hadisa. Sve u jednom hadisu ima slabosti mala skupina muhadisa, eh, bez obzira na njihovu slabost, eh, diže na stepen hadisa da se po njima radi. Eh, mislim ovdje na bijele dane. Drugi, druga oporuka ovdje koja je došla u, u hadisu je da klanja duha namaz. Najmanji što se može klanjati duha namaz su dva rekata. pogotovo kaže onaj ko nije klanjao ništa noć, misli se od Kijamu E, kaže poput Ebu Reiri radi Allaha, jer on je bio zauzet bidraset ili ilmi, jer kaže on je bio zauzet izučavanjem, e, odnosno ponavljanjem, učenjem znanja u prvom dijelu noći. E, pa zbog toga, kaže, nije klanjao, nije klanjao noćni namaz, pa bi klanjao, pa bi klanjao duha najmanje dva rekata, po skupinu učenjaka najviše osam rekata, E, po drugim učenjacima nema ograničenja, a ovi što kaže osam rekata zato što je poslanik sallallahu klanja osam rekata na dan oslobođenja, na dan oslobođenja Mekke. Klanja osam rekata između e, sabaha i podne namaza. Pa se razvilo kod je li to bio namaz fetha, namaz oslobođenja, osvajanja ili je to bio namaz e, duha namaz. Ovdje e, u hadisu došlo tefko na da je poslanik sada vesijetu e, Ebu Horeiru da klanja duha namaz. A od Aisha radi Allahu Anha se prenosi u različitim hadisma da je rekla da nije nikad vidjela Allahu poslanika da je klanja duha namaz. Ona živjela sam. Što je ono kontradiktorno ovom, jel? Pa kako onda to tumačiti? Što ne poznate, znači, a Iša radila ona je opisivala ono što ona vidjela od strane poslanika sa A Ebu Horeiru spominje ono što je on čuo od poslanika sa tako da se jedno i drugo je znači ispravno što se prenosi <clears throat> odnosno narodno da je mustahab klanjati duha namaz e, najbolje e, vrijeme za klanjanja e, mislim vrijeme klanja duha namaze kad, kad se sunce podigne da mislim jedno kuplja do, do, do podne namaza a najvrijednije je klanjati hine termedul fisanu kada je, znači pred samu podne namaz, kada došlo hadisu kod muslima, od Zaid Arkama, a to je, e, to je da je sa vam se rekao, znači da je najbolji namaz, duha namaz kada, koji se klanja kada je najveća vrućina. To znači nekih 15-20 minuta, 10 minuta pred podne namaz. Tada se klanja duha namaz najvrijednije i najbolja vrijednost. Ovo što znači, e, tarmadul eh, fisal, misli se znači kada, kada užegne sunce, kada, kada bude jako sunce, <clears throat> u, znači u tom, u tom slučaju, u tom, eh, tada je najbolje da se klanja, <clears throat> odnosno kada, kada, eh, kada deva ne može da stoji na, na svojim na, na svojim ovim kopitama, kako se zovu, kako zovu pa apsima pa ne može da stoji zbog vrćine sunca, nego, nego se spusti, jel, e, nego se spusti zbog sunca zbog toga što je, što je ovaj, što, što jako žestoko sunce. pojenta u tome da su hadisu misli, znači da se klanja pred samo podne namaz. Dobro, treći, treća stvar koja je spomenuta u hadisu, a to je da onaj ko ne klanja noćni namaz, da klanja vitre prije nego što legne u krevet, prije nego što zaspi. Zašto? Iz kog razloga? Zato da ga ne bi prošao vitre na nas. E, naravno je ovo je ona osoba koja nema naviku da klanja kjamu lil, da usane kjamu lil, nije, nije stekla tu naviku. Njoj je najsigurnije da klanja znači, vitre ili odmah posle ili pred samo spavanje, jer će ga proći vitra a znači musliman ne bi smio odustrajava na tome da ostavlja vitr namaz. Uh, vitr namaz poslanik sallallahu alejhi nije ostavljao kao što spominje od ashaba, od radela ni na ni na putovanju, kada je bio Safir nije ostavljao vitr namaz. Iako on po ispravnom po ispravno stavu učenjaka e, sunet, potvrđeni sunet, vitr namaz kod Ebu Hanife i Vađib po hanefijskom mezebu, ispravno da je sunet, na osnovu toga što je poslanik sam naklanjao vitr namaz na devi, da je, da, je ne bi klanjao jašući na devi, nego bi klanjao, jer klanjao je farzove tako što bi sišao sa jahalici i klanjao fard namaz u pracu kiblije, a vitr namaz je klanjao na jahalici e, tako kako, kako se okreni jahalica, kako ona hoda i putuje. E, uglavnom, ovaj, e, znači, musliman ne bi se smio sebi dozvoliti, ako ne klanja kjamo li, da propušta vitre namaz. E, to jest u najmanju ruku da ga klanja, kao što je opisano, znači klanja pred spavanje, prije što legne, da klanja vitra ako ustane na kijamu lil, dobro jest, nema smijete da klanja kijamu li nakon vitreta. O tome sad smo govorili nekom drugim prilikama, znači nema smeta se klanja akjamuli nakon vitr namaza i ne treba ponovo da klanje vitr namaza. <clears throat> Ali ima razrežen kod toga kako da se klanja akjamuli nakon vitr namaza, ima više mišljenja, tri, četiri mišljenja učenjaka. Ovaj, mi ne smo sebe dovoljstvo znači ako propušta vitr namaz, onda ispadne bolje ovo što radi naše ovdje bošnje, što sastavi s jacijom, sve živo, oni Koliko oni klanjaju ono rekata? 13 rekata sastave klanjaju i onaj, sve to sastavi sa, sa jacijom. Iz, e, ovaj, znači klanja na četiri koja nema nikako, ona četiri prije jacije koja nema u da se klanja uopće, onda klanja na dva koja je propisa, poslije farza, a onda klanjaju vitre odmah, klanjaju tri rekata, pošto nefija se ne klanja manje od tri rekata, dok drugi ostali mezija može se jedan rekat klanjati, E, znači onda bi ispalo bolje onaj ko propušta vidite neko odmah klanja postojaci, ustani makar na onaj, ako ne klanjaš sunete, ne klanja makar na jedan rekat, onaj, ne klanja, onaj, da ne bi propustio vitre namaz. A, a ako to postane stalna praksa, onda je to bela, jel? Niti klanja, niti klanja, znači, niti ustani sam niti ni klanja vitre namaz. I ako to pređe u praksu, onda je to zaista ovaj, velika, velika primjedba su da ne klanja vitre namaz, da propuštaju, sreavaj na tome. <clears throat> Ovo vasijet, ovaj vasijet je bio e, znači vezan za Ebu Hureyru radi anhu i za oni e, znači za one koji e, koji znači ne klanje vitr namaz u zadnjoj trećini noći ili polovini noći kada ustanu. A onaj koji je navikao, stekao naviku kijamu lejla, a tako bi trebao svaki musliman da ima udjela u, u noćnom namazu da to priđe u naviku, a da ti prešao u naviku moraš ustrajati određeno vrijeme, neki 15-20 dana, da ustrajiš redovno, da se tjeraš na to, a, a kad priđe u naviku, onda postane lako. Vidite, na nas kad priđe u naviku da ustaješ, bez problema poslije ustaješ, šetan te ne odvraća i rijetko se može desiti da prespavaš vidite, odnosno noćni namaz a onaj koji nije stekao naviku, on vas da on odgađa, išava ja ću jednom kad budem dobar, kad budem ovaj, više vremena, kad ovo, kad ono i onda odgađa godinama i nikada uspostavi taj i Nisam sam što se tiče ovaj, e, posta Dauda, da dan postiš, a dan mrsiš, da taj post E, taj post nije uslov da, e, kao što neki, neki mogu shvatiti, da ako jednom počneš život da, klanja, da postiš uh, e, Davudov post, da ne smiješ nikad prekinuti. To nije tačno. Znači, čovjek može, može da, da posti Davudov post mjesec dana i Može posti šest mjeseci, može posti godinu dana, neodređeno. Počneš da postiš Davudov post dokle možeš i da prekiniš jedno vrijeme poslije toga opet postiš zavodu post. Tako da neko ne misli jedno, jedno krenu i gotovo neš više nikad u životu prestati. Znači, to je pokušano razumijevanje. Jer sam čuo da je negdje neko pitao, ovaj, smio da od audu post, poslije pa mu je dat odgovor, ako misliš da šita život ustrat, počne, ako nećeš nemoj bi počne. Što nije tačno, znači, to, to isto neko kaže, ja ću kanak jamu lel, počneš da klanjaš, ne smiješ prigledati jamu lel, da čita u svaku do kraja života klanjaš kajamu lel. To je smiješno tako e, tumače, znači to, to je dobrovni bade koliko god da ga uradiš, dobro je. Koliko god ustrajavaš na njemu, u, ovaj, Daudom postu ili noću namazu, e, e, koji je, dao, e, koji je klanjao dauda ali selam, znači to dobro i jest. Ako se napravi prekid u određenom vremenu ili čitav život prekniš, nema smita da nema u teme grija. Znači, nije propisano klanjati i postiti ove, ove vrste e, posta i, i namaza za čitav život. Ili ne smiješ ga ni počiniti To je pogrešno razumijenje ako tako razumije. Dobro. Ovdje smo pretumačili ono, ovaj, ova, ova dva hadisa. Ovo je... Andalusam, Andalusam, Andalusam,